บุ๊กทูแปดสิบแปดโอซัมอินโอซัมเดสตอดีตการของกิริยาช่วยสอง modalni glagoli v preteklosti าลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Moj sin se ni hotel igrati s punčko. ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล Moja hči ni hotela igrati nogometa. ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผม Moja žena ni hotela igrati z menoj šaha. ลูกๆ ของผมไม่อยากไปเดินเล่นมอยอัราซีนิโซโฮเทลีอีทีนัสเปรคอตพวกเขาไม่อยากจัดห้องนิโซโฮเทลีปสปราวิติซาเบพวกเขาไม่อยากไปนอนนิโซโฮเทลีอีทีสปาต เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม On ni smel jesti sladoleda เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Ni smel jesti chocolade เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน Ni smel jesti b o n b o n o ผมได้รับอนุญาตให้ขอพร Lahko sem si nekaj zaželel. Lahko sem si nekaj zaželela. ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Lahko sem si kupil obleko Lahko sem si kupila obleko. ผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Lahko sem vzel eno pralino. Lahko sem vzela eno pralino. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Ali si smel kaditi na letalu? Ali si smela kaditi na letalu? คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Ali si smel piti pivo bolnišnici? Ali si smela piti pivo bolnišnici? คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ Ali si smel imeti v hotelu s sabo psa? Ali si smela imeti v hotelu s sabo psa? ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Med počitnicami so otroci smeli dolgo časa ostajati zunaj. พวกเขาเล่นที่สนามได้นานสเมลีโซเซดโกอิกราตินาดวอริชชูพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้สเมลีโซดอกอสตายติปคอนซี